โมตัสสะภะคะวะโต สารนังคาจามิตุติยามปิธรรมังสารนังคาจามิตุติยามปิสังขังสารนังคาจามิตติยามปิพุทธังสารนังคาจามิตติยามปิธรรมังสารนังคาจา ยังปิสังขังสารนังคาชามิ เอวเมสุตัง เอกังสมยังภะกวาสวันทิยังวิหารติเจตวันเน ทานเตติเตเพกุภะคะวตัวปัจจโสสุง ายอนุติตายะปริจิตายสุสมาราธายะเอกาตสานิสังสาปติกังคากตเมเอ สสุขัง สุปฏิสุขัง ปฏิปุจตินะปาปะกังสุปินังปาสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหติ วตาราคันตินาสะอาคิวาวิสังวาสัทังวากามติตุวตังเจตังสมาธิยติมุขวันโนเวปสิตติอาสัมมวนหัวการังกโรติอุตริงอปติ ันตัวพระมโลกัวปะโคหัวติเมตตายาพิตเวเจตัววิมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาหุเรกตายายาเนกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมาราทายาอิเม กาทัสานิสังสาปติกังคาอาติอโนติสุภรณาเมตตาเจตัววิมุติอาติโอติสุภรณาเม ตาเจตัววิมุติอาทิติสาภรณาเมตตาเจตัววิมุติกติหาการเริอนุติสุภรณาเมตตาเจตัววิมุติกติหาการเริโอติ โสภรณาเมตตาเจตตววิมุติกติหาการเรหิติสาภรณาเมตตาเจตตววิมุติปัญจหาการเรหิอนุติโสภรณาเมตตาเจตตววิมุติสัตหาการเรหิอติโสภรณาเมตตาเจ ตัววิพุติทัสมาการิหิติสาภรณาเมตาเจตัววิมุติกตเมหิปัญจมาการหิอนุติสุภรณาเมตาเจตัววิมุติสัเพสัตตาอเวรา อัยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาเปปานาอเวราอัยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาเปพุตาอเวราอัยาปัจจาเนกาสุขี อาตานังปริหารันตุสัพเพปุคลาเวราอภยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพอาตภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัจจาเน หากาเรหิอนุติโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติกตเมหิสัตหากาเรหิโอติโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติสัพพาหิติโยอเวราอภยาปาจานินกาสุขี นังปริหารันตุสาเพปุริสาเวราอภยาปัจจาเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอริยาเวราอภยาปัจจาเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอริยาเวรา ยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวราปยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพมโนสาเวราปยาปัจจา สุขีอาตานังปริหารันตุสาเพวินิปาติกาเวราอภยาปาจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตัวติเมหิสัตมะกะเรนิโอติโสภรณาเมตตาเจตัววิมติกตเมหิ สหการเหิติสาภรณาเมตตาเจโตัววิมุติเพปุราติมายติสายสตาเวราปยาปชาเนกาสุขี จิมายติสายสัตาอเวราปยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาเพอวตรายติสายสัตาอเวราปยา สุขีอาตานังปริหารันตุสาเปทะกินายติสายสัตตาอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเปปุรติมายอนุติ ยสัตตาเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารา เพปัจิมายาอนุติสายสัตตาเวราอภยาปัจจาอเนคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาอนุติสายสัตตาเวราอภยาปัจจาอเนคาสุขีอาตา ังปริหารันตุสาเพทกินายาอนุติสายสัตตาเวราอภยาภาจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายติสายสัตตาเวราอภยาภาจจาอเนกาสุขี อาตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายสัตตาอเวราอปยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปุรติมายติสายปานาอเวราอปยาปัจจา เนกาสุขีอัตานังปริหารตุสาเพปาจิมายติสายปานา เนคาสุขีอัตตานังปริหารตุสาเพอุตรายติสายปานาอเวราอภยาปัจจาเนคาสุขีอัตตานังปริหารตุสาเพตักินายติสายปานาอเวราอภยาปัจจาเนคาสุขี อาตานังปริหารันตุสเปปุราติมายาอนุติสายปานาเวราอภยาปจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสเพปัจิมายาอนุติสายปานาเวรา อพยาปัจจาเนคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอตรายอนุติสายปานาอเว ยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทากินายะอนุติสายปานาเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปานาเวราอยาปัจจ อเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายปานาเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอ ปุราติมายติสายภูตาเวราปยาปาจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาเปปัจิมายติสายภูตาเวราปยาปาจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาเปอุตรายติ สายปุตาเวราปยาปัจจาเนกาสุเขอัตานังปริหารันตุสาเปตากินายติสายปุตาเวราปยาปัจจา นิคาสุเกอาตานังปริหารันตุสัพเปปุราติมายาอนุติสายปุตาอเวราอภยาปัจจานิคาสุเกอาตานังปริหารันตุสัพเปปัจิมายาอนุติสายปุตาอเวราอภยาปัจจานิคาส สุขีอัตานังปริหารันตุสัพเปอุตรายานุติสายภูตาอเวราอปยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเปตากินายานุติสายภูตาอเวรา ยาปัจจานิคาสุขีอาทานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปุตตาเวราปยาปัจจานิคาสุขีอาทานังปริหารัน สัพเพ อุปริมายติสายภูตาเวราอภยาปัจจาเิคาสุขีอัตานัง ปริหารันตุสัพเพ ปุราติมายติสายภูกลาเวราอภยาปัจจาเิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจจิม มายติสายปวกลาเวราอภยาปาจาอเคาสุเกอตานังปริหารัน ยปวกลาอเวราอปยาปาจาอเนคาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเปตคินายติสายปวกลาอเวราอปยาปาจาอเนคาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเปปุราติมายาอนุติสายปวกลา ราอเวราอปยาปัญชาอเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเปปัจิมายาอนุติสายปวกลาอเวราอปยาปัญชาอเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเปอตรายา ติสายปวกลาเวราปยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพทกินายานุติสายปวกลาเวราปยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารัน สัพเพเหติมายติสายโภคลาอเวราอภยาปชาอเนกาสุขีอาตานังบริหารันตุสัพเปอุปริมายติสายโภคลาอเวราอภยาปชาอเน สุขีอาตานังปริหาราตุสาเปปุราติมายติสายอาตภาวะปริยาปานาเวราปยาปาจาเนกาสุขีอาตานังปริหารา สาเปปาจิมายติสายะอาตภาวะปริยาปานาเวราอกยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหาร ันตุสาเปอนตรายติสายะอัตภาวะปริยาปานาเวราอภยาปาจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเปราคินายติสายะอัตภาวะปริยาปานาเวราอภยาปาจาอเนกาสุขีอ ตานังปริหารตุสาเพกุราติมายาอนุติสายาตปาวปริยาปานาเวราอภยาปัจจาเนกาสุเกอาตานังปริหารตุสาเพปัจิมายาอนุติสายาตปาวปริยาปานาเวราอภยาปั จาเนกาสุกีอาตานังปริหารตุสาเพอุตรายอนุติสายอาตภาวปริยาปานา สุขีอัตานังปริหารันตุสาเพตกินายะอนุติสายะอัตภาวปริยาปันนาอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหรันตุสาเพเหติมายติสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราอภยา ปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาเพอุปริมาญาติสายอาตภาวะปริยาปานาเวราปยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาภาปุรติมาญาติสายเิติโยอเวราอภยาปัจ ชาอเนกาสุเกอาตานังบริหารันตุสาภาปัจิมายติสายอิติโยอเวราปยาปัญจาอเนกาสุเกอาตานังบริหารันตุสาภาโอุตรายติสายอิติโยอเวราปยาปัญจาอเนกาสุเกอา ตานังปริหารันตุสาภาทากินายติสายอิติโยอเวราอภยาปัญจาเนกาสุเกอ านังปริหารตุสาภาปุราติมายาอนุติสายาเยติโยอเวราอปยาปัจจาเนคาสุเคอาตานังปริหารตุสาภาปัจิมายาอนุติสายาเยติโยอเวราอปยาปัจจาเนคาสุเคอาตานังปริห รันตุสาภาอุตรายานุติสายาอิติโยอเวราอภยาปัจจาเนคาสุเกอัตานังปริหารันตุสาปาตากินายาอนุติสายาอิติโยอเว ปยาปาชาอเนกาสุขีหาตานังปริหารตุสาปาเหติมายติสายะอิติโยอเวราอพยาปาชาอเนกาสุขีหาตานังปริหารตุสาภาอุปริมายติสายะอิติโยอเวรา ปยาปาจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาเพปุราติมายติสายปุริสาเวราอปยาปาจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาเปปาจิมายติสายปุริสาเวราอปยาปาจจาเนกาสุขี อัตานังปริหาร ตุสาเปอุตรายติสายปุริสาอเวราอปยาปัจจานิคาสุเกหาตานังปริหารันตุสาเปทักินายติสายปุริสาอเวราอปยาปัจจานิคาสุเกหาตานังปริหารันตุสาเปปุราติมายานุติส สายปุริสาเวราอภยาปาชาเน สุเกอาตานังปริหารตุสาเพปาจิมายาอนุติสายปุริสาเวราอภยาปัจจาอเนกาสุเกอาตานังปริหารตุสาเพอุตรายาอนุติสายปุริสาเวราอภยาปัจจาอเนกาสุเกอาตานังปริหา รันตุสาเพตาคินายาอนุติสายปุริสาเวราอภยาปัจจาอเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพเหติ มายติสายปุริสาเวราอัคยาปาชาอเนกาสุเกอัตตานังปริหารตุสาเปอุปริมายติสายปุริสาเวราอัปยาปาชาอเนกาสุเกอัตตานังปริหารตุสาเปปุรติมายติสายอริยาอเว าอภยาปัญชาอเนกาสุขีอัตานังปริหาราตุสาเปปัชิมายติสายาอริยาเวราอภยาปัญชาอเนกาสุขีอัตานังปริหาราตุสาเปโอตรายติสายาอริยา ยาปัจจาเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพตาคินายติสายาอริยาเวราอปยาปัจจาเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพปุรติมายาอนุติสายาอริยาเวราอปยาปัจจาเนกาสุเก อัตนังปริหารันตุสาเปปัจิมายาอนุติสายาอริยาอเวราอภยาปัจจาเนคาสุขีอัตนังปริหารันตุสาเปอุตรายาอนุติสายาอริยาอเวราอภยาปัจจาเนคาสุขีอัตนังปริหารันตุส าเปตาคินายาอนุติสายาอริยาเวราอปยาปัจจาอเนกาสุเกอาตานังภริหารตุสาเพเหติมายติสายาอริยาเวราอปยาปัจจาอเนกา สุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายอริยาเวราอภยา ปัจจาเนกาสุขีหัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายติสายอนริยาอเวราอปยาปัจจาเนกาสุขีหัตตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายติสายอนริยาอเวราอปยาปัจจาเนกาสุขีอั ตานังปริหารตุสาเพโอตรายติสายอนาริยาอเวราอปยาปัจจาเนกาสุเกอตานังปริหารตุสาเพตากินายติสายอนาริยาอเวรา ยาปัจจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารตุสาเพปุราติมายาอนุติสายาอนาริยาอเวรา ยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายาอนุติสายาอนริยาอเวราอปยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุติสายาอนริยาอเวราอปยาปัจจาเน สุขีอาตานังปริหารันตุสาเพทากินายาอนุติสายาอนาริยาอเวราอภยาปัจจานินกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาชายาอนาริยาอเวราอภยาปัจจานินกาสุขีอาตานังปริหาร รันตุสาเปอุปริมายติสายอนาริยาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเปปุราติมายติสายเทวาอเวราอภยาปัจจาอเน สุเคียอาตานังปริหารันตุสาเปปัิมายติสายเทวาอเวราปยาปัจอเนกาสุเคียอาตานังปริหารันตุสาเปอุตรายติสายเทวาอเวราปยาปัจอเนกาสุเคียอาตานังปริหารัน นตุสัพเพทากินายติสายเทวาเวราอยาปาชาอเมกาสุขีอาตานังปริหารตุสัพเพปุราติมายานุติสายเทวาเวราอยาปาชาอเมกาสุขีอาตานังปริหารตุสัพเพปา มายาอนุติสายเทวาเวราพยาปัจจาเนคาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุติสายเทวาเวราพยาปัจจาเน สุขียัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายานุติสายเทวาอเวราอภยาปัจจาเนกาสุขียัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายเทวาอเวรา ปยาปัจจานิกาสุเกอาตานังปริหารตุสาเปอุปริมายติสายเทวาอเวราอปยาปัจจานิกาสุเกอาตานังปริหารตุสาเปปุราติมายติสายมโนสาอเวราอปยาปัจจานิ สุขีอาตานังาริอรันโตุสาเพปัจิมายติสายมโนสาเวราอภยาปัจจาอเนคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายมโน สาเวราปยาปาจาเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพตาคินายติสายมโนสาเวราปยาปาจาเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายานุติสายมโนสาเวราป ยาปัจจาเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัาเปปัจิมายาอนุติสายมโนสาเวราปยาปัจจาเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัาเปอุตนา ติสายมโนสาเวราอภยาปาชาอเนคาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเปทากินายาอนุติสยมโนสาเวราอภยาปาชาอเนคาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเป ยติสายมโนสาเวราอปยาปาชาอเนคาสุขีอาตานังปริหารตุสาเปอุปริมายติสายมโนสาเวราอปยาปาชาอเนคาสุขีอาตานังปริหารตุสาเปปุราติมายติสายวินิปาติกา เวราอภยาปาชาอเนคาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเปปัจิมายติสายวินิปาติกาอเวราอภยาปาชา นิยคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายวินิปาติกาอเวราอภยาปัจจาอนิยคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทากินายติสายวินิปาติกาอเวราอภยาปัจจาอนิยคาสุขีอ อาตานังบริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสายวินิปาติกาอเวราอปยาปาจาอเนกาสุเกอาตานังบริหารันตุสาเพปัจิมายาอนุติสายวินิปาติกาอเวราอปยาปาจาอเนกาสุเกอาตา นังปริหารัตุสาเปอุตรายานุติสายวินิปาติกาอเวราอปยาปัญจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารัตุสาเปตากินายานุติสายวินิปาติกาอเวราอปยาปัญจาอเนกาสุขีอาตานังปริห หารันตุสาเพเหติมายติสายวินิปาติกาเวราอภยาปาจจาเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายวินิปาติกาเวราอภยาปาจจาเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเม ทสหาการเรหิติสาภรณาเมตตาเจตตวิมุติสาเปสังสาตานังปิรนังวาเจตวาอปิรนายอุปคาตังวาเจตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวาเจตวาอสันตาเปนะปริยาตานังวาเจ จิตวาอภริยาตาเนนวิเหสังวาจิตวา อวิเหสายสาเปสาตา อเวร ราหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาตัวกิโนสุขิตาตาหุนตุมาตัวกิตาตาติเมอาตาการเรหิสาเพสัตาเมตตายติติเมตตาตังมังเจติยติติเจตัวสาพพยาปาตภริโย ทาเนหิวิโมจติติวิโมติเมตตาจเตโตัววิมุติจาติเมตตาเจตัววิมุ